บุ๊กทูเก้าสิบหกเดวินสเดชมคำสันธานสามยุงตุกยทรีสผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดังอชเกลัวเซ i kai tik suskamba žadintuvas. ง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ Kai tik turiu mokytis, tuoj pavargstu. ผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสิบ Kai tik man sukaks 60 metų, liausiuosi dirbti. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Kada jūs paskambinsite? ทันทีที่ผมมีเวลา kai tik turėsiu minutę laiko เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา Jis paskambins, kai tik turės truputį šiek tiek laiko. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Ar ilgai jūs dirbsite? ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ Aš dirbsiu tol, kol galėsiu. ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ Aš dirbsiu, kol būsiu sveikas. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน Jis guli lovoje užuot dirbęs. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Ji skaito laikraštį užuot virusi valgyti. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน Jis sėdi smuklėje užuot ėjęs namo. เท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ Kiek aš žinau, jis gyvena čia. เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบาย Kiek aš žinau, jo žmona serga. เท่าที่ผมทราบเขาตกงาน Kiek aš žinau, jis neturi darbo, yra bedarbis. ผมนอนหลับเพลินมิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลา Aš pramiegojau, kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku. ผมพลาดรถเมย์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา aš pavėlavau į autobusą kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku ผมหาทางไม่พบ ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา aš neradau kelio kitaip kitu atveju būčiau buvęs laiku